<laughs> Tikko bija Ziemassvētki un esam aizvadījuši veco gadu. Un šeit ar jums studijā kopā esmu es Aija Avotiņa un blakus man ir Katrīna Avotiņa. <laughs> Jā, kā par brīnumu spēju piecelt savu meitu no rīta augšā. Viņa man ir liela guļa, <laughs> ar kulēju līdz pusdienai. Tagad, Katrīna, paldies! <laughs> ka piecēlies un esi ar mani kopā šorīt uh, studijā. Un tad uh, šodienas tēma, par ko mēs gribētu parunāt, par jaunā gada apņemšanos. Nu jā, nu, um, uh, um, es jauno gadu gaidīju kādus trīs mēnešus, un tad viņš ātri pienāca un ātri aizgāja. Man liekas, eh, man un arī daudziem citiem cilvēkiem ir varbūt tā sajūta, ka pienāks jaunais gads, uzsākt apņemšanos, kuru mēs noturēsim visu gadu. Nu, kas, protams, ir meli, jo es prot, apņēmos iet gulēt laicīgi, bet apskat, kā tas iet, nu, neiet. um, <laughs> bet jā, varbūt jums kādam ir kaut kāda jaunā gada apņemšanās, ko jūs varat izpildīt, lai jūs nebūtu kā es. Um, Jā, un tālruņi studijā, Katrīna, tad kurš ir tas tālrunis, ko var zvanīt? Um, zvanīt var uz 67, 96, 9131 un rakstīt uz 26, 67, 7272. Jā, tad jā, negribētu zvanīt, tad uh, varat uzrakstīt un varat pastāstīt par savu uh, jauno gadu apņemšanos, kā tad uh, jums iet un uh, vai, jums, vai jūs vispār cenšaties kaut ko apņemties jaunajā gadā vai ko jūs arī sagaidat no šo gadu 2022. Un, uh, kamēr mēs gaidām jūsu zvanus, jūsu iesaistīšanos, tad mēs esam izvēlējušies. Šoreiz šī ir mana izvēlētā dziesma, nākamā būs Katrīnas <laughs> izvēlēta. Un šī dziesma saucās um, Tā ir grupa Quattro un dziesma ir Him for the Weekend, latviski sakot, um, himna brīvdienām. Tā kā mēs esam aizvadījuši garas, garas uh, brīvdienas, tad uh, lai izskan himna tikko aizgājušām brīvdienām. Ha, ho, ha, ho, ha, la, la, la. visiem tie, kuri ir tikko piecēlušies, labdien tie, kuri jau ir <laughs> jau darbā, kuriem jau rīts ir beidzies, jau ir sākusies diena, kas jau tuvojās lēnām, lēnām pusdienas laikam, un šodien ir 3. janvāris, pirmdiena, pirmā jaunā gada darba nedēļa. Nu, tas ir tev, man vēl ir brīvlaiks. Es mācos um, profesionālās novirzes skolā, 4. kursā, kas par laimi nozīmē vēl to, ka man ir iespēja pēdējo reizi savā mūžā. Nu, kas zina, varbūt kļūs par skolotāju, tad nebūs pēdējā reize, bet vispār pēdējā reize savā mūžā izbaudīt Ziemassvētku brīvdienas vēl divas dienas. Kā neatņem man to labi? <laughs> ja, baudi! <laughs> Baudiet mani kopā radio studijā. Un, uh, tad, uh, jā, gribu atgādināt, šeit studijā ar jums kopā esmu es Aija un uh, Katrīna. Katrīna. Jā, tas uh, jautājums, ko mēs jums uzdevām, ir, uh, vai jums ir kāda jaunā gada apņemšanās, vai ko jūs sagaidat no jaunā gada, un tālurunis studijā ir uh, 67 969 131, vai arī, ja ne, nav vēlme zvanīt, varat uzrakstīt īziņu 266, 77, 272 un padalies ar savu pieredzi. Varbūt tā ir kāda apņemšanās, kas ir bijusi varbūt kurioza, par ko tu vari tagad uh, pasmaidīt, bet varbūt ir kaut kas tāds ļoti nopietns, ko tu arī labprāt padalītos ar citiem, ko tu vēlies, kā vēlies sākt šo jauno gadu. Jā, un Katrīnai rokā ir kāda grāmata. Es mājās atradu grāmatu plauktā, un tās autors ir Anselms Grīns, un grāmata saucās Neaizmirsti vislabāko. Un tur ir pārdomas katrai gada dienai, un uh, tad uh, Katrīna nolasi, ko viņš raksta. Tieši atradu 2. janvārā pārdomās par jaunā gada apņemšanos. Pirms lasu vēlos atgādināt, ka Šī nav sponsorēta grāmata. Labi. Um, 2. janvārs. 2. janvārs. 2. janvārs, lai gan 3. meli. Sākoties jaunam gadam, jaunai nedēļai vai dienai, daudzi cilvēki kaut ko apņemas. Viņi ir sajūsma par kādu grāmatu, ko izlasījuši. Tāpēc tūlīt pat vēlas mainīt savu dzīvi. Vai arī viņi ir noklausījušies kādu lekciju vai referātu, kā varētu labāk izmantot savu laiku, kā varētu mācīties no savām kļūdām. Tad nu pilnā spērā ķers pie darba. Taču jau pēc neilga laika viņu spēks un enerģija kaut kur izplēna. Tas grūst apgrūtinoši, un viņa atmet šo ideju. Pēkšņi vairs nav nekāda prieka strādāt pašam ar sevi. Tam nav nekādas jēgas. Es taču zinu, ka nekur tālu jau es netikšu. Tomēr atsakoties no kādas apņemšanās, viņa aizmet prom arī kādu daļu no sevis. Viņi vairs neusticas paši sev, kļūst rezignēti. Garīgais tēvs Piments kādam jaunam mūkam, kas bija nodevies šādām mokošām un bezcerību nesošām domām, reiz teica: Kāda gan jēga pievērsties kādam amatam, taču to neiemācīties? iemācies savas cilvēka tapšanas amatu un beidz gausties. Katrīna, paldies tev! Un, tad man jautājums tev, vai tev bija pagājuši gadu kāda apņemšanās, kuru tu īstenoji? Nu, nē. Nu, es saku uzreiz, laikam, pagājuši gadu pilnīgi neko neapņēmos, jo es, es, nezinu, es nebiju par to aizdomājusies. Parasti man pat apņemšanās ir vairāk pat nevis uz jauno gadu, bet uz gavēni, kad mēs visi sev sakām, es sēdīšu mazāk saldumus, es iešu laicīgāk gulēt, es pārtikšu no viena veida ēdieniem, nu kaut kāda arī sava veida apņemšanās. Un tad arī ir tas moments, nu, vai es to izvilkšu. Jo es, man liekas, atceros, ka man bija kaut kādi 13 gadi, un es apņēmos um, um, nesēdēt pie datora uz 40 dienām. Kā oh. tev gāja? <laughs> nu, vienā dienā sanāca. Otrajā dienā es teicu, nu, tikai uz stundu. Tā nosēdēja trīs stundas. Jā, pēc tam vairs viss pazuda. <laughs> Nekas nesanāca. Ja? Ar apņemšanos man uh, sanāca pirms kāda laika runāt uh, Ziemassvētkos ar kādu cilvēku sev tuvu paziņu, un, uh, kurš teica, ka uh, viņš sev, uh, viņa šajā jaunajā gadā neuzliks nekādu apņemšanos, bet vienkārši dzīvos ļaus sev būt. Mēs šodien braucām uz Siguldu, tev arī bija ļoti laba doma par šo ten, par šo ten kad mēs neapņemamies neko. Kā tu teici, atceries? Um, nu, īsti nē, bet es, man liekas, man doma bija par to, ka, nu, um, kāda jēga mums visiem ir apņemties tā kā tieši jaunajā gadā. Kādēļ tieši ar to? Jo mēs esam, jo mēs visi jaunajā gadā esam um, ļoti daudz cilvēki. Es vairs to nedaru, esmu iemācījies no kļūdām. Bet ļoti daudzi saliek sev um, mērķus, um, ļoti daudz apņemšanās. Es varu būt tie paši, es ēdīšu veselīgāk, es sākšu regulāri sportot, es iešu laicīgi gulēt, mazāk pavadīšu laika sociālajos tīklos. Taču, taisot šo mērķu, tu tā kā, manuprāt, centies kā no viena punkta vienkārši kļūt par pilnīgi jaunu cilvēku, kas reāli nav iespējams, jo pārmaiņas nāk grūti un pārmaiņas nāk lēnām. Tādēļ arī tas moments, ka vienmēr domā, ka ar jauno gadu, mm, ar jauno gadu tā kā tev nu, praktiski visa dzīve sāksies no jauna. Ir kaut kas, uh, ir pavadīts kaut kas vecais, vai ne? Un jā, priekšā jā. ir kaut kas jauns. Jā, kad būs kaut kas, būs jauns es, jauna dzīve, jauns darbs, jauni draugi varbūt. Um, bet es šogad pavadīju um, jauno gadu ar saviem draugiem. Mēs bijām līgatnē, foršas desmit spēdām, labus kāpos spēdām un skatījāmies miglā salūtu. Un kamēr mēs to salūtu skatījāmies pie dīķa, kamēr mēs tā mazā tilta riņķī lēgājām, kā apduluši. Man liekas, citiem cilvēkiem nepatika. Nu, jā, kamēr mēs to darījām, tā kā es gaidīju to sajūtu, ko man liekas, daudzi gaida, ka būs kaut kas jauns, ka, ka jā, tagad es esmu. Tagad šis ir jauns es, visas problēmas ir atstātas pagātnē, nu, bet realtātē nekas nav pagātnē atstāts tas viss ievelks līdzi ar tevi šajā visā jaunajā gadā. Tu nevis tā kā raksti uz jauna papīra, Bet tā kā ar sliktu dzēžgumu izdzēs visu, ko tikko uzrakstīji, un tad raksti ar to pašu zīmoli pāri. Tu vienalga vari labi salasīt, kas ir apakšā. Tu vienalga to atcerēsies, bet nu, tu vienkārši ceri, ka um, tu varēsi sākt no jauna. <laughs> Katrīna, um, pirms mēs uh, gaidām kādu klausītāju zvanu, es atgādināšu tālu numuru studijā 67 969 131 vai arī iespēja rakstīt īsiņās, padalīties 266, 77, 272. Man šķiet, ka mēs gan esam tādu nedaudz filozofisku tēmu <laughs> paņēmuši, bet uh, kamēr mēs gaidām šo uh, zvanu vai ziņu, uh, tu vari pateikt par nākamo dziesmu, tā ir tava um, izvēle. Jā, nākamo dziesmu es viņu, viņa saucas, uh, viņu sarakstīs Kirk Franklin, uh, kas ir amerikāņu komponists, arī te komponists izpildītājs. Un viņa dziesma, aiz, un viņa dziesma saucas I Smile vai arī Es smaidu. Un viņai ir interesanti tas, kā es viņus var atradu, jo tas bija trešajā, jā, trešajā kursā, kas bija pagājušajā gadā. Es pieteicos gospeļu korim savā skolā. Viņš bija arī tikko jauns, tikko um, otro gadu izveidojies. Un tad mēs Nu, jā, un šī bija viena no pirmajām dziesmām, ko mēs tur dziedājām. Un tā viņa laikam arī ar mani aizvilkās līdz šim gadam, kur mēs viņu dziedājām skolotāju dienā, kur mēs viņu dziedājām Lietuvā, maz, mūsu mazajā Erasmus projektā. Un, jā, un tā viņa ar man laikam visu dzīvi vilksies līdzi. Bet uh, pirms mēs atskaņojam dziesmu, varbūt tu, tu pasaku, kur tu studēji, kur tu mācies pēdējo gadu. <laughs> Jā, es atgādinu, ka šis arī nav sponsorēts. Jūs nezināt, man direktors to atļaut. Um, bet um, es mācos Alfrēda Kalniņa CS mūzikas vidusskolā, džēza nodaļā. Jā, un tu spēlē kādu instrumentu atgādinu. <laughs> es piemirsu. <laughs> mm -hmm. nu, jā, es spēlēju klarneti, kas ir mazliet neierastāks instruments, mazliet vai nu klasisks, vai arī nedzirdēts, vai arī sajaukts ar saksofonu, vai arī sajaukts ar oboju. Bet jā, klarnetē ir pats savs instruments, ir skaista skaņa. Jā, un klarnetē roboju var ļoti tīri vizuāli, ļoti viegli var sajaukt. <laughs> Es esmu apvainojusies. <laughs> Labi, lai skan dziesma. recession, depression, and unemployment. This song's for you. Today's a new day. clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day. Uh. But where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. <laughs> I'll be honest with you. I almost gave up I think how much better I'm gonna be when this is over. I smile, even though I hurt, see, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while. What you do? I smile. Come on and smile. It's so hard to look up when you've been down. would hate to see you give up now. God's people. You look so much better. it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. It ain't easy, bud. today's a new day. But tell me, where are my blue skies? Where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't explain. That Holy Ghost power, y'all. Fell from heaven like a shower down. Now I know we've been hurt, y'all, but still. whatever you're in right now. Smile, smile for me. Smile. Can you just smile for me? <laughs> and my people say, oh, oh. remember. You look so much better when you smile. Come on. I almost gave up. I almost gave up. That I can't but the Holy Ghost power, y'all. Fell from heaven. Came like down from heaven. Hardships, difficulties. Right now. Tears, storms. This is what I do. I smile. Even though I hurt, see, I smile. But that feels good. I know God is working, so I smile. All things are working. Even No. gotta have something happening. I want you to have joy, cause can't nobody take that from you. <laughs> I see you. Smile. Radio arī klausītāji, labrīt vai labdiena visiem, labrīt tiem, kuri ir piecēlušies, skolēniem, studentiem, <laughs> <laughs> Labdien viņu vecākiem, cilvēkiem, kuri jau no pulkstens astoņiem vai vēl ātrāk jau ir sākuši savu darba dienu. Un šeit ar jums studijā kopā esmu es Aija un blakus man ir... Katrīna. Katrīna, jā, un mēs esam no Siguldas. <laughs> jā, un... Uh, par ko mēs vēlējāmies padalīties šodien par jaunā gada apņemšanām. Un arī uzdevām šo jautājumu tev, klausītāji, kā tev ir ar jaunā gada apņemšanos, vai arī vienkārši padalīties ar to, ko tu sagaidi no jaunā gada. Un, ja negribi zvanīt, var arī rakstīt īziņas, tālruņa numurs ir 266 77 272 vai arī var zvanīt uz studiju 67 969 131. Un uh, tad par uh, jaunā gada sagaidīšanu Katrīna uh, padalījās vēl pirms apņemšanās, tad uh, padalīšos, kā es sagaidīju, kā aizvadīju veco gadu. Un uh, vecā gadā vakarā es pa dienu biju aizbraukusi uz kurzemi, uz talsiem, apciemoju savu mammu, bet pašā vakarā pavadīju kopā ģimenes lokā ar savu vidējo meitu un dēlu. Katrīna mums bija aizbraukusi uz līgatni, un mēs spēlējām galda spēles. Un, un bija prieks par to, ka varējām būt kopā galda spēļu laikā mācījāmies zaudēt, uzvarēt. Kad es zaudēju, jāatzīstās, es biju ļoti neapmierināta. <laughs> Tikpat neapmierināta kā mans uh, dēls, kurš uh, sadrūma, kad viņš divas reizes pēc kārtas uh, zaudēja. Un pusnaktī Siguldā parasti ir tāda tradīcija, vismaz divus gadus atpakaļ bija šāda tradīcija, ka cilvēki devās vai no svētku laukuma vai uz dzelzceļa staciju, kur nu ir tā galvenā egle. Un, uh, sagaidīja svētkus kopā ar domas priekšēdētāja uzrunu. Tur parasti vienmēr bija sagatavots slidešovs ar gada notikumiem, kas ir notikuši Siguldā, cilvēkiem līdz šampānietis un ir kūka. Labi, es tad turpināšu, un pēc brītiņa mums ir kāds uh, zvanītājs. Jā, lūdzu. Labrīt! Labrīt, labrīt. Apsveicu jaunajā gadā abas meitiņas Nu, viena laikam man mazmeita būs. Nu, jā, tā varētu būt. <laughs> jā, jā. Uh, eh, veselība, veselība, veselība. Vot tagad es sapratu. Ziniet, ko es apņēmos? Mācīties angļu valodu. Super. Jo neko nesapratu, ko viņi tur dziedāja. Nu, sapratu, ka viņi um, priecājās nu, nepriecājas. Cilvēks domā, Dievs, Dievs dara. dara. Jā, <laughs> paldies. Jā, un būtu labi, ja drusciņi pastāstīt, ka, kas tur pa tēm bija. Katrīna, tu vari pastāstīt, jo... Jā, nē, pagaid, draudziņ, un tagad es jau godu vārds mācos angļu va valodu. I'm sorry, children, I love you, <laughs> boys, dolls, jau kaut ko iemācījos. Jau kaut ko zinu. Zinat, mēs esam vienā līmenī ar angļu valodu. Es arī... Uh, <laughs> Nē, pāris... bet uh, tagad mūsu bērni, agrāk mums uh, spieda visu krievu valodā, es piedzinu izsūtījumā. Nu, un viss bija krievu valodā. Un, uh, mans vārds vajadzēja būt Veronika, bet pasē uzrakstīja. Teica, mums nav tāda suņa vārds Veronika, Vēra. Uh, mana mamma bija Irēna. Geronima meita, bet pasē, man vēl tā pasē viņas ir, uh, uh, uh, Irēna Šerasimovna. Mm mhm. -hmm. Viss krieviski. <laughs> Kaut gan ir mūmu krievu, tur ir Geronims, ja? Vot tāpēc mums visiem jāmācās. Mēs neprotam runāt vairāk ne latviešu valodā, ne krievu, ne anglu. Mm, nu, drīz sāksim mm, ar zīmēm kaut kādam ar pirkstiem runāt. Meitenes veselība, veselība, veselība. Paldies jums! Paldies. Pārējie, pārējie jums Dievs dos, tāpēc, ka jūs esat Dieva bērni. Paldies! Visiem, visiem būčiņā, um, jums veselību, koritam pū! <laughs> Labi, paldies! paldies! Uh, jā, uh, pirms tu, Katrīna, pastāstīsi, par ko dziedāji dziesmā, tad uh, mēs uh, saņēmām vēl vienu īziņu, kur ir rakstīts, man apņemšanās ir laicīgi iet gulēt ar cieņu un uh, mīlestību Kaspars. Jā, Katrīna, īsi, es pēc tam paturpināšu, vai tu vari pateikt, par ko bija šī iepriekšējā dziesma? Mm, jā, um, dziesma aizsmail, kad teica latviskais nosaukums ir es smaidu, un viņu, ja vēlties, var arī latviski atrast YouTube, tikai tiešām ierakstiet es smaidu, un tad tur būs tāds deviņu minūšu garš video, kurš izlaiks, kas arī būs tā pareizā. Um, nu, pareizais teksts, jā, jā tulkotais pareizais teksts, teksts, tulkotais, precīzais. Jā. Bet es pastāstīšu varbūt mazliet vēlāk, <laughs> vairāk. Jā, mums ir vēl viens zvanītājs. Labi. Labrīt. Labrīt. Vai labdien? Labrīt, labrīt, labrīt. labrīt. Jā, ar kaut ko padalīties, jā? Padalīšos, jā, Ginti no Siguldas jā, padalīties. Jā, es jau redzēju, mums bija viena īziņa katehēzē no Sigulda. Siguldas sej, šeit sēž pie ētera. Lūdzu, Sigulda. <laughs> jā, Gintu. Jā lai tam slavēts Jēzus Kristus, lai visiem brīnišķīgs, skaists šis jaunais kunga gads. Un, un, un kā jau katru gadu mēs visi parasti nu, liekas, kad ir jāpaņem kaut kādas apņemšanās, tas, kas mums kaut ko dzīvē ir traucējis, un darīsim tagad, kļūsim visi labāki un, un, un, un darīsim lietas labāk. Bet man, man šogad ļoti, ļoti aizkustina tāds stāsts, kas mums Siguldas draudzē tieši saistīts ar apņemšanos. Mēs jau tā kā visu šo gadu domājam par to, cik daudz laika mēs veltam dievam, cik daudz laika mēs veltam draudzēji, kalpošanai. Un, un šogad tā īpaši mums draudzē ir aicināta visi padomāt par to, tieši par šo apņemšanos, ko es šajā gadā varētu dot, dāvināt dievam. Uh, tātad mēs jau zinām, ka visdārgāko mēs dodam, tas ir laiks, un katrs jau pats saprot, kā šo laiku dāvināt un kuru brīdi. Un tad uh, tieši kunga parādīšanās svētkos 6. janvārī mēs visi esam aicināti ar savu šo dāvanu doties kopā ar trīs austrumu gudriem pie Jēzus, pie, pie Bētlemītes, un šo apņemšanos arī uzrakstīt, tā kā apliecināt, ka patiešām mēs tā darīsim, un, un, un aiznest, uh, aiznest un dāvināt Dievam šo dāvanu, lūk, lai viņš viņu pieņem, lai mūs stiprina viņu visu laiku arī uh, piepildīt, lai nav tā, ka bieži tā apņemšanās ir pāris nedēļas, tikai pietiek, ka kādreiz spējās sākt ar trenažieru nopirkšanu vai ne, <laughs> bet līdz pat sportam īsti netiek. Tad, lai mums tiešām tas, tas tā kā ļauj visu to gadu to, to arī mūsu īpaši piedomāto, pārdomāto apņemšanos, lai, lai, lai, tos, lai Dievs to sveitī, lai to saņem visu draudzu, lai mēs viens otram to, to varam dot. Ginta, man tev uh, viens jautājums. Saki, kad uh, šī dāvana Jēzum viņai kaut kādā konkrētā veidā jāizskatās, ir, nu, ir šis aicinājums veltīt Jēzum laiku nākamajā gadā. Jā. Kā tas uh, vizuāli? Kā tas? Vizuāli būs vieta, pie Betlēmijas būs vieta, kur es šo savu dāvaniņu uzrakstītu. Jebkādā formā, jebkādā veidā vienkārši kādreiz tā ir, kad ar roku es to rakstu, mēs arī uh, Mm, pavisam nesen, 6. novembrī, apliecinājām, ka Jēzus ir mūsu dzīves karalis, ko mēs arī uzrakstījām un apliecinājām un, un aizgājām pie, pie šīs svētdienas, nolikām to savu apliecinājumu. Tas man liekas īpaši. Uh, nonāk līdz sirsniņai, tad, kad nevis tikai tā padomāju, būtu labi kaut ko kaut kā izdarīt, bet es apsēžos, pārdomāju, uzrakstu, vai es, vai es dežūrēšu baznīcā, vai es lasīšu kādus svētos rakstus tik un tik bieži, apņemšos tur mēnesī ko izlasīt. Uh, Vai es, vai es uz Alfa aizvedīšu šajā gadā noteikti kādu savu līdzcilvēku vai, vai, vai nu, tā to kalpojumu noteikti mums ir tādās aizsardzībās vēstulīties. Ir arī daži piemēri minēt, ja gluži pašam neienāk prātā, kas tas varētu būt. Vai par kādu visu gadu lūkšos, vai tā apņemšanās var būt jebkāda. Galvenais, lai tas būtu mans laiks, ko es, ko es dievam par godu arī veltīšu. Un tas nebūs tāds tikai starp citu, bet patiešām ar tādu nopietnu pārdomātu rīcību. Paldies tev, paldies jā. pa, par to, ka tu... Paldies. Paldies, <laughs> jā. Tas ir ļoti svarīgi, to, ko tu pastāstīji par manu apņemšanos veltīt laiku Dievam. Paldies tev. Jā, paldies, pētīgi dienu. Uh, jā, tad, uh, Katrīna, jā, tad varbūt es pabeigšu to īso stāstu, kad... Uh, Mēs ar savu ģimeni devāmies uz svētku laukumu. <laughs> Jauno gadu sagaidīt bija ļoti liela mīgla un pulkstens 12. visapkārt šāva salūtus, redzēt nevarēja neko, izņemot to, kas bija tev 10 metrus priekšā, un uh, varbūt bija skaisti, kad ejot mājām, sāka no māju pagalmiem šaut, un tajos pagalmos, kuriem mēs atradāmies tuvāk, mēs tad kādu nelielu svētku salūtu arī varējām pabaudīt, papriecēt uh, acis. Tātad uh, mans jaunais gads ģimenes lokā ar vīru, vidējo meitu un dēlu. Katrīna, tev bija kādas pārdomas, par ko tu gribēji padalīties par šo tekstu, ko mēs nolasījām? Ancela Grīma. Nu, um, gribētu sākt ar to, ka tomēr ātri pabeigt pa dziesmiņu, ja? Jā, pabeigt. Jo tas ir, jo man ilgi velks līdzi. um, <laughs> jā, nu, tāds ļoti sapraks par dziesmu, ka pantiņš ir um, stāstā praktiski par to, ka ir jauna diena, bet ārā ir tāds tumšs, augsts laiks, un arī, un arī sirdī ir tāds, ir tāds tumša noskaņa, tāda, tāds bēdīgums, depresija uznākusi. Bet tad ir tā mm, e, pirms piedziedājuma, kur stāsta, ka es gan arī padevos, bet tad svētais gars noliep pār mani. Un tad ir piedziedājums, man liekas, ar ko um, pilnīgi visi um, cilvēki var būt, visi kristieši var būt um, asociējies ar tā, ka es maidu, pat kad man sāp, es maidu, jo uh, Dievs dara, jo Dievs arī smaida, tādēļ es arī smaidu. Un par to arī ir tā visa dziesma, ka, um, kad ir, būs grūti, um, arī tālāk būs grūti, bet vienmēr būs, um, bet tu vienmēr jāturpina smaidīt, jo um, Dievs turpina darīt. <laughs> Jā, un uh, paldies iepriekšējai uh, zvanītājām, uh, zvanītājai par šo apņemšanos mācīties valodu, jo uh, To es esmu bieži vien savā dzīvē piedzīvojusi, ka tu aizbrauc uz kādu valsti un tev, ja tev nav kāda sveša loda, arī es esmu no tās paudzes, kas pietiekami labi pārzina krievu valodu, bet pārējās sveša lodas uh, nav tik labi apgūtas un uh, tā, man liekas, ir ļoti skaista apņemšanās kaut vai ar vārdiem, nu kaut vai nedaudz sākt apgūt šos te vārdus, jo, protams, ir šī te žestu valoda, bet uh, Ar žestiem tu gluži nevari izteikt savus domas, ir vajadzīgs vārds, lai otrs cilvēks varētu tevi saprast, ka man šķiet šī ir apņemšanās viena. Man gan šī nav angļu valoda, es esmu apņēmusies uh, uzlabot <laughs> citu valodas arī to pakāpeniski daru, bet gribētos vēl labāk un labāk. Jā. Un es tieši esmu no jaunās paudzes, kuri, kur toties visi māk angļu valodu, bet neviens nemāk krievu valodu. Jā. Es vēl projām, at... man vispār laikam uz valodam kaut kā nav ķēriens, kā likās, jo es vēl projām atceros, kā es skaļi lasīju vācu valodu savā istabā, un māma otrais paskaļi smējās par mani. <laughs> Piedod. <laughs> bet jā, nu, es krieviski varu izlasīt um, ar šausmīgu akcentu, bet nesapratīšu, ko es lasu. Tā kā, nu, es kā varētu apņemties iemācīties krievu valodu, bet es jau to daru pē visu pēdējos gadus, tā kā es vairs necentīšos. <laughs> <laughs> Labi, tad mums Katrīna ir patiesībā jā, kādas 5 minūtes palikušas līdz noslēgumam, tad tev noslēguma vārds, <laughs> ko, par ko tu gribēji vēl padalīties? Nu, mazliet padalīties gan jau. Um, tā kā šis, um, šī, šajā, šajā Anselma grīnā grāmatā neaizmirsti vislabāko, tas teksts, ko es pirms pašā sākumā, diezgan tuvu sākumam lasīju, tā kā viņā arī mazliet iedziļinājos un Viņš reāli sastāv no vairākām daļām. Tā kā kaut vai pats pirmais teikums ir jau pati sava daļa. Sākoties jaunam gadam, jaunā nedēļā vai dienai, daudz cilvēku kaut ko apņemas. Bet tas ir jautājums, kādēļ mēs vienmēr apņemamies no kaut kāda, no kaut kāda 1. janvāra, 1. februāra, 1. marta, 1. septembra. Varbūt mēs apņemamies tieši pirmdienās vienmēr, jo neviens trešdienā nesāks spēļ kaut ko darīt. Visiem ir gaidīju, visiem teiks, nu, ar pirmdienas. pirmdienu jā, sākšu. <laughs> jā, un tad vēl, um, vēl pat ar sīkāk skatīties, um, tas ieraks, ierastais, um, vai pulkstens ir divi, 3,5 sagaidīšu, 2,40 vai 2,41 sagaidīšu, labāk 3, nav jēga. Tā kā mēs vienmēr kaut ko atliekam, kaut ko gaidām. Jā, mēs vienmēr atliekam, mēs vienmēr domājam, kad mēs apņemsimies un mēs sāksim vienkārši nu, kā pa gludu ceļu aizies bez jebkādām problēmām. Jo īpaši, ja mēs apņemamies vairākas lietas vienlaicīgi, ko nu, es vispār laikam neieteiktu, jo tas ir ļoti grūti. Jā, mums ir kāda īziņa. Es apņemos šajā gadā aizvien vairāk un vairāk ar Dieva palīdzību iepazīt un vairāk iemīlēt Jēzu, upurēt savus darbus kalpojumu Dievam, Janīna. Uh, Paldies, Janīna, par šo ziņu. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, ko arī Ginta padalījās par šo te Siguldas draudzes žestu jēzbērnam apņemties veltīt laiku Dievam kaut vai. Nu, jā, tas ir katra personīgais lēmums. Katrīna, man tev ir viens jautājums. Ak, <laughs> Kā tu domā, kas ir nepieciešams, lai varētu savu apņemšanos uh, izpildīt? Mums ar to laikam arī vajadzēs beigt. Kas ir nepieciešams? Vai tu vari nosaukt kādu raksturīpašību, kas Tā. ir vajadzīgs? Nu, um, noteikti gribas spēks un laikā nepildīt vairāk par vienu apņemšanos, strādāt nebūs iespējams. Tad es vēl teiktu, neņemt vairāk kā divu dienu pauzi, Jo, jo man liekas, divas dienas var paņemt pauzi, atpūsties, bet ja jau tu atpūties trīs dienas, tā vairs nav pauzes. Vienkārši jau esi gandrīz vai atmetis to lietu. Un tad vēl sākt ar um, iespējamajiem, iespējamām apņemšanās, nevis ka tu, ka mēs vienmēr bieži vien izvēlamies vai paceļam, um, um, pasakām vairāk nekā spējam pacelties. Kaut vai, piemēram, par to pašu gulētiešanu. Es, es teiksim, kad es visu šo laiku eju gulēt tikai četros. No rīta? Nu, es to nedaru, bet pieņemsim. es arī tik ilgi nevaru palikt nomodā. Pieņemsim, es eju visu laiku gulēt četros no rīta, un tad pēkšņi saku, viss tagad tieši gulēt laicīgi, un laicīgi, protams, nozīmē 10, 11. Bet arī psiholoģiski nav iespējams pārcelties uz tādu laiku, jo vienkārši tam ķermenim vajag pierast. Tā kā tas, ko drīzāk vajadzētu darīt, nevis tā kā vienkārši pat taisno un ir tiekšā visā tajā, bet, nu, nu, pakāpenisks soliņiem. Vienu nedēļu es iegulēju trijos, nākamajā nedēļā es iegulēju divos, un tā vienkārši pakāpeniski. Um, Kas bija tas par sakāmo, labs nāk ar gaidīšanu? Un, jā, jā, viss labs nāk ar gaidīšanu. Jā. Un uh, Katrīna, pēdējā dziesma, kuras nosaukums ir Dod man spēku. Un šo dziesmu izpilda. Labs jautājums. Jā, meitene, viņas vārdi bija Lība Ēce. Jā. Jā, bija vēl viens uzvārds, bet mēs tagad nevaram pastīties. Un kādēļ šo dziesmu? Um, vēlākoties tādēļ, kad es viņu vienkārši meklēju, jo es esmu baznīca arī sava mini-kora vadītāja. Mēs vienmēr sakām mini-kors, un mēs esam tikai kādi astoņi cilvēki. Kamerkors. Pat Pat ne gluži kameras kurs. <laughs> Ansamblītis. Ansamblītis. Ansamblītis atbalsts, jo mēs nekad nesākam reizē. Bet labā nozīmē. Un, jā, un, un šī bija tā dziesma, ko es um, atradu meklējot, ko mēs vienkārši varējām dzirdēt, varbūt kā nobeigumā vai kā. Un es viņu atradu, man viņa riktīgi patika. Mēs vienreiz viņu pacēlām, bet pēc tam vairāk nē, jo tad arī to jāsaka. Ko nozīmē pacelt? um, <laughs> iemācījāmies un nodziedājām. Jā. Tā kā viņa bija forša, bet nu, arī tādā Ziemassvētku repertuārs mainījās, mūsu prioritātes mainījās. Tā kā mēs viņu vairs neaizstāvām, bet nu, viņa ir tāda um, aktīva dziesma, kas man vienmēr ir atmiņā. Jā, un tad paldies zvanītājiem, rakstītājiem šajā rīta cēlienā. Kopā ar jums biju es Aija un, un Katrīna. Un Katrīna tad, uh, Katrīna, ko mēs varam novēlēt cilvēkiem? Jaunā gadā šī ir jaunā gada pirmā darba diena, pirmā darba nedēļa. Nu, neesiet tik negatīvi noskaņot, noskaņots pirmdienām kā pagājušo gadu. <laughs> Jā, bet es atkal tā nedaudz savādāk es novēlēšu jums daudz Dievu svētības un Dievu žēlstības un lai Dievs jums dod spēku un stiprina katru dienu un, un lai jūs meklējat viņu, viņa klātbūtni lai skat tad dziesma dod man spēku. Celties un tālāk iet, dod man spēku, cauri iet grūtībām, jādod man spēku, celties un tālāk iet, dod man spēku, cauri iet grūtībām. Kungs dod man spēku, celties un tālāk iet. Dod man spēku, cauri iet grūtībām. Jā, dod man spēku, celties mājās un tālāk iet. Dod man spēku cauri, iet grūtībām. Manā nespējā, lai tavs vārds slavēts Dievs. Manā vājumā, lai tavs spēks varens kļūst. Arī neziņai, lai tevi cerībā. Pār spēku, cauri iet grūtībām. Jā, dod man spēku, celties un tālāk iet. Dod man spēku, cauri iet grūtībām. Manā nespēkā, lai tavs vārds slavēts dzīvē.